بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين na kila ambaye kwamba ni mwenye kupita katika njia yao mpaka siku ya malipo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tumeimaliza darsa ya al-i'tikaf kwa ikhtisari yale ambayo tumewafitishwa na Allah kuyataja basi tumeyataja na kwa muda huu na kwa siku hii ya leo tunaianza rasmi darsa ya zakatul fitri zakatul fitri nini maana ya zakatu alfitri zakatul fitri e, ni zaka ya fitri fitri maana yake ni kufungulia watu ambapo walikuwa wamefunga katika mwezi wa Ramadhani kisha wakafungulia kwa alfitru bimaana aliftaru wa udhifat ilayhi liannahu sababuha, na imeegemezwa kwenye kufungulia kwa sababu ndiyo sababu yake. Kama fi baadhi riwayati al-Bukhari, zakatu lfitri min ramadan katika baadhi ya riwaya za al-imam al-Bukhari amesema zaka ya kufungulia kutoka kwenye mwezi wa Ramadhani, akaita hivyo zakatu lfitri min ramadhani kwa sababu ya kuitwa zakatul fitri, zaka ya fitri, sababu yake ni kwa sababu eh, ni watu wanaitoa zaka hiyo ya fitri kwa ajili ya kufungulia, kuacha kufunga tena mwezi wa Ramadhani. yani wakishakula ile, maana yake wameshafungulia mwezi wa Ramadhani, funga tena mpaka mwaka unaofuata. Taarifuha, maana yake zakatul fitri islahan sadaqatun tajibu fitri min ramadana sadaqatun ni sadaqa tajibu bilfitri inayowajibika kwa ajili ya kufungulia min ramadhana kutokana na mwezi wa ramadhani mwezi ambao watu walikuwa wamefunga kwa hiyo ni sadaka ambayo inawajibika kwa ajili ya kufungulia mwezi wa ramadhani mwenye nacho atatoa asiye nacho atapewa kwa ajili ya kufungulia mwezi wa Ramadhani. Hukmu yake hukmuha hiya wajibatun ala kulli fardin min almuslimin, ni wajib kwa kila mmoja katika Waislamu, ni wajib kwa kila mmoja katika Waislamu, saghiran kana au kabira, ima atakuwa mkubwa au atakuwa mdogo kwa maana ni wajibu mtu mzima kuitoa zakatul fitri, kadhalika pia ni wajibu mtoto mdogo kuitoa zakatul fitr dhakaran au untha, ima atakuwa ni mwanaume anawajibika kutoa na mwanamke vile vile anawajibika kutoa, hurran au abeda, ima atakuwa huru au atakuwa mtumwa, ni yaani mtu ambaye yuko huru anawajibika kuitoa na yule ambaye kwamba ni mtumwa anawajibika kuitoa. Kwa ni zaka ambayo kila mmoja katika Uislamu anatakiwa aitoe, muda wa kuwa amekidhi vigezo anatakiwa aitoe. Fafi sahihaini, katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, an bin Umara radiyallahu ta'ala anhumah kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhi za Allah zimwendee amesema qala amesema farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama ameifaradhisha zakatul fitri amefaradhisha nini sa'an min tamrin pishi la tende kwa baadhi ya nchi wao siku ya Idi katika vyakula wanavyopenda kula ni tende, yaani viko vingine, lakini pia tende ipo pale. Sa'an min tamrin, pishi la tende, au sa'an min shairin, au pishi la ngano. Na watu wanapenda ngano siku ya Idi, kupikapika vyakula vya ngano. Ala al-abdi, imefaradhishwa kwa mtumwa, wal urri na aliyekuwa huru ni hadithi ya mtume wa dhakari wal untha mwanaume amefaradhishiwa kadhalika mwanamke vile vile amefaradhishiwa wasaghiri walkabiri min almuslimin mdogo na mkubwa katika uislamu ni faradhi kwao zakatu alfitri kwa ni faradhi hukumu yake e, zakatu alfitri eh tunasema ni faradhi qala ash-shawkani rahimahullah al-imam ash-shawkani rahimahullah ta'ala ana maneno yeye anasema hivi qauluhu faradha qawli yake mtume aliposema faradha amefaradhisha fihi dalilun ndani ya kauli hii kuna ushahidi على anna sadaqatal fitri minal faraidi ya kwamba zakatul fitri ni katika mambo ya faradhi ambayo sheria imekuja kuyafaradhisha وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك نامنكو الامام ابن المنذر اجماع ومعنى makubaliano ya wanachuoni katika hilo lakini i'tarada الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيها إجماعا الإمام الحافظ ابن حجر يي أمي تيدوساري أو أمي كويبا جنبو إيري كون حكم يكن إجماع فهناك من, من ادعى أنها سنة وسبب يي نونا واكو ونوچوني ambao wanadai kwamba ni sunna walakin الراجح هو الوجوب lakini jambo au kauli yenye nguvu ni wajib. Yani wako wanaochona naona kwamba zakatul fitri ni sunna, lakini kauli yenye nguvu ni wajib. Kwa Alhafidh Ibn Hajar yeye anapinga ijmaa aliyenukuu Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, yeye anasema wako katika wanaochoni wanaona kwamba ni sunna, na wakipatikana baadhi ya wanaochoni wakaona kwamba ni sunna, automatically jambo linakuwa sio tena ijmaa, nakuwa tena sio nini, sio ijmaa. Lakini pamoja na hivyo, anasema lililokuwa la wajib, kauli yenye nguvu ni wajib, kauli yenye nguvu ni wajib. Haya maneno anayesema Adil ibn Yusuf al-Azazi rahmatullahi taala alayhi. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo wanayaeleza zakatul fitr wajibatun ala kulli muslimin zakatul fitri ni wajib wa kila muislamu lihadithi bin umara radiyallahu anhu alladhi dhakarnahu anifan wa hadithi Abdullah bin Umar ambayo tumeitaja muda si mrefu ambayo tumemfaradhisha kwa ni wajib وقال سعيد بن المسيب na amesema Saidu ibn al-Musayyib Saidu ibn al-Musayyib ambaye ndio imamu tabi'in Ukisikia katika historia anatajwa kuwa ni imamu tabii ni Saidu ibn al-Musayyib. Yeye pia ana maneno rahmatullahi ta'ala alayhi, waqala saidu ibn al-Musayyib wa Umar ibn Abdul Aziz, kama anataja baadhi ya wanachuoni al-khalifatu al-khamis, pamoja kwamba makhalifa ni wanne wakampa lakabu hiyo al-khalifatu al-khamis, na Umar ibn Abdul Aziz fi qawlihi ta'ala wa katika kauli yake Allah aliposema qad aflaha man tazakka amefaulu yule ambaye man tazakka mwenye kujitakasa alala akasema tazaka yani kutoa zaka huwa zakatul fitri inayokusudiwa hapo ni zakatul fitri ni maneno ya Saidu ibn al-Musayyib na Umaru ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala Al-Imam Ibn al-Mundhir anasema ajma kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi wamekubaliana wote ambao tunahifadhi kutoka kwao maneno katika wanawachuoni ala anna sadaqatal fitri fardun ya kwamba zakatul fitri ni faradhi ni faradhi wamekubaliana na hii ndio ijmaa aliyoidai ibn al-Mundhir katika suala hilo ambayo Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yeye anaipinga ijma hiyo kwa sababu yeye ameona wako wanawachuoni wanaona kwamba ni nini kwamba ni sunna kwa zakatu zakatul fitr eh, hukumu yake kutoa ni wajibu kwa maana si jambo ambalo mtu akitaka anatoa akisipotaka basi la ni wajibu mtu atoe zakatu alfitri mata shuriat muda gani iliwekwa sheria ilifaradhishwa shuriat zakatu lfitri fi shaabana min alsanati thaniya min alhijra ilifaradhishwa au iliwekwa sheria ya zakatu lfitri katika mwezi wa shaabani katika mwaka wa pili wa hijra baada ya mtume saa salama na kwa kutoka maka kwenda madina mwaka wa kwanza mwaka wa pili katika mwezi wa shaabani ikawekwa sheria na, ana baada ya kuwekwa sheria mwezi wa Shaabani, mwezi uliofuata ambao ni mwezi wa Ramadhani, ikaanzwa kutolewa zakatul fitri kuanzia siku mbili au siku moja kabla ya salatul idi na siku yenyewe kabla salatul idi. Kwa hiyo imefaradhishwa katika muda huo. Alhikmatu min mashruiyatiha hikma ya kuwekwa kwake sheria, yani kwa nini Uislamu umeweka sheria zakatul fitri. Kuna hikma gani katika hilo? Kuna hikma gani katika hilo? Hikma yake kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yeye na maneno anasema hivi eh akitaja hadithi kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه akasema Abdullah bin Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri amefaradhisha zakatul fitri kwa nini amefaradhisha tuhurata lisaimi tuhurata lisaimi kwa ajili ya kumtwaharisha aliyefunga minal laghwi warrafathi kutokana na maneno ya kipumbavu na maneno machafu na maneno ya ovyo kutokana na mambo hayo eh, kwa hiyo imefaradhishwa kwa ajili hiyo saumu zetu zina mambo mengi unakusengenya kidogo eh, unashtua shtua saumu sasa ikitokea mambo kama haya mtu ameyafanya katika mwezi wa Ramadhani zakatul fitri inakuja kutwaharisha saumu, inatakasa mina, kutokana na hizi zote hizi ambazo zinafanyika min allaghawi warrafath, kutokana na allaghaw na arrafath. Eh, anasema watumata lilmasakin, watumata lilmasakin, lakini pia imefaradhishwa kwa ajili ya kuwalisha maskini, kwa ajili ya kuwalisha maskini fadalla hadha alhadithu ala hikmati mashruiyati sadaqati lfitr hadithi hii imejulisha hikma ya kuwekwa sheria ya zakatul fitri mambo mawili awalan jambo la kwanza annaha tuhratun lisaimi min allaghawi warrafath wa huwa alfuhshu min alkalami hikma ya kwanza inamtoharisha aliyefunga kutokana na maneno mabaya, maneno maovu, maneno ya laghwi, maneno ya pumbao. Wa huwa na alaghu na arrafath, nayo maana yake alfushu min alkalami, ni maneno mabaya. Inamtwaharisha yule aliyefunga kutokana na maneno mabaya, alipokosea akasengenya, alipokosea akatukana, alipokosea akafanya kadha, basi inamtwaharisha yeye kutokana na hayo lakini pia jambo la pili annaha tu'matun lilmasakin hiyo zakatul fitr ni kuwalisha maskini ni moja katika hikma yake ni kwamba ni chakula cha kuwalisha maskini wa muwasatu lahum fi hadha alyawm na kuwafariji au maskini katika siku hii hata yushariku alaghniyaa farhatan al-Eid mpaka washirikiane na matajiri katika kufurahikia siku ya Eid isionekane kwamba wao wanakuwa ombaomba aliyekuwa wenzao wanashangilia e, na kufurahia e, jambo la Eid. Kwa hiyo ndio maana ikawekwa zakatu alfitri, ndio maana ikawekwa zakatu alfitri. Kwa katika hikma ya kuwekwa kwake sheria zakatu alfitri ni kwamba zakatu alfitri ni kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji na kuitwarisha saumu yake eh, kutokana na mambo mbalimbali yaliyoingia katika saumu yake. Hii ndiyo lengo kubwa la zakatu alfitri. Nakifu huna leo, tutaishia hapa. Allah akitupa taufiki, tutaendelea tena kesho na darsa hii ya zakatu alfitri. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم